자, 승배시라노. 5분 이누이. 아, 오늘들어서 эхлээд ариун 7 хоног эхэлж байгаа. Тэгээд энэ үе биднаа бидний хувьд католик шашны хувьд хамгийн чухал үе байна. Мөн мисач бас жоохон удаан явдаг. Яг энэ үед ирвэл ой угаасаа ингэж ийм мөргөл ингэж удаан хийдэг юм уу, чарах уу байноу гэж бодох махадгүй. Харин биш л дээ. Энэ үед нэрээ үнэхээр э, их а ёслол их байгаа учраас а зөв удаан хийдэг дөрөв дэх өдөр тав дэх өдөр тэгээ хагасын өдрөө ингэж ийм ариун толгой ноёыг ивэлээр дүүргэхийн тул хамтдаа ижижгээ. Тэгээд уг нь аа 함팅 투학클랄 조금 달아 자요. 임배가 비 고칭 고칭 냄새 아우기도 돈돈 도르테베 믿으시대 때 만약에 고칭 냄새 우이트 더 전도 돌득 뺐어. 자 이게 뒤로 돈다 수울대로 이눅배 같다. 티 자라갈라 어떻게 저플선거 우울해 일신구이 허수민장도 비, 비간차를 야수줄래 그지 팀에 밑으로 인도 고롱 부뚱 감틀락 도울스면한테 비바스 부뚱 염친 가이고 팀에 고롱 부뚱긴 돈다 니긴 람기치 선수 문우 보통 람기치 비 선수입니다 누구배고 람 배스 밀로 되게 자활 뒤로 클립 하러 할 조금 손익자요 클립 더고 자 Харин заавал заргалаа өрхөж зовлонгоо үүрээд ганцаараа явах хэрэгтэй лүү? Зөв ингэж бодсон байхгүй юу? Яг л гэвэл тий. Бидний Есүсийн тухай бодохоор тэр бас өөрөө заргалаа өрхөд зовлонгоо үрээд үүнийгээ захалмай үрээд тийм ээ. Тэгээ ганцаараа явсан билээ тийм ээ. Тэгээ энэ үе би нараа ерхдөө та нар бүгдээрээ жолиосрол хийх хөстэй, завлонго үүрээд явах хөстэй, сахалмаа үүрээд явах хөстэй. Байнга ингэж шахаж ярддаг учраас ямар хичүү бэ гэж хүмүүс ер нь боддог. Тийм. Харин бүх зүйлийг цаавай заргалаа өрхөд жовлонго үүрээд явах юустэй учраас энэ үе би нараа ингэж явж байгаа биш ерөн сүүлээр байгаа үнэхээр цинхэн сүр завлаан захалмай сүр завлаан заргал хаан байдаг вэ гэхээр дахин амьсан Есүсийг хараад энэ дундаа энд бүх заргал сүр завлаан байгаа гэдгийг энэ үртэй хамт явчихаа гэд гэж би нараа бүх хүмүүсийг урьсан байхгүй. Жишээ нь ямар гэрэндээгүүраа хийхгүй хичээ мичээ суухгүйгээр онцоо авахыг хүсч байгаа хүүхдийг харвал эцээх нь юу гэж ирэхийг чи гэрэндээгүүрээ хийсэн үү гэж цааган тий яри асууна. Үгүй хийхгүй. Тэгэд яах юм амьдрах гэж юм бэ гэх. Үгүй хамаагүй би онц аав шүү. Гэхээр аа тийм үү. Ингээх ачиг их байхгүй. Өвөгдсөн гэрэндээгүүрээ тэгээд хичээл хийгээд явах хэрэгтэй байна. Тэгээ ачигийнхэн үнийгээ сайн хийж байгаамаагүй гэдгийг хараад шалгаад хэрвээ үнийг хийхгүй ингэ байгаа бол загнана шүү дээ. Ямар ч зовлон одоо би миний зүгээс их Тэнгэр бурхан бидэнд тушаасан бүх зүйлээ үүнийгээ үүрээд хамт явахар хүсэхгүйгээр зүгээр заргаалдаа орохын тулд түүнээс ивэлэл авахын тулд хүсч байгаа хичж байгаа хүн гэхээр ямар ч гэрэндаалгуура хийхгүйгээр хичээл хичээл дээр гүйчихгүйгээр онсоо авах хүсч байгаа хүүхдтэй яагаагүй юм шиг байна. Бэнга бинэр бурханаас гуйд тийм ээ надад туслаач хэрэгтэй юм хайрлаач. Тийм ээ. Харин өөрийнхөө тушаагдсан тэр зүйлээ түнээс авсан тэргээ хамт биелүүлэхийн тул хичэхгүйгээр ингээд жохон тэргээ хүсэж байгаа бол нэр гэрэн даагуура хийхгүйгээр онцгой хүсэж байгаа хүттэй яг юм байхгүй. Үүнийг харж байгаа эцгийнх нь юу гэж ирэх блэ гэдгийг бид нараа сайн мэдэн л дөө. Тэгээд заавал заргалаа урахж зовлонгоо үүрээд яваарай энэ утга биш. Тий. Чингэн сүрэс авлаа бүхэн амьдраа хаан байгаагийн байдгвэ гэдгийг хараад одоо миний зүгээс заавал үүрэх ёстой. Хийх ёстой зүйлийг хийгээд явахын тулд хиччихгээ. Ялангуяа энэ үед нэг жил тэгэж бүтүүн жилээр тэгэж амьдраарай гэхээр хүмүүс ядраад өнөө заа яах. Тэгээ энэ 7 хоног жоохон шахаад энэ үед онцгой та нарын хүсэл түүнийг таагаж байгаа хүсэл бишрэл үүнийгээ үжүүлэх гэж жоохон ёслол маань бас жоохон удаан явж байна. Ян зан жүжүүл хийж байгаа. Тийм учраас энд болгоно онцгой хийх юм зөндө байгаа тусмаа ийм хэмжээгээр бас онцгой ивэл бас бидний амьдрал дээр дүүрэн байгаа гэдгийг манай хүмүүс хандж болно. 디겟 오늘드르 예수식 훌랭 앞승 아니면 바르테가 훌랭 앞승 우승 훗 야스 밀레 두닉 접털 함트다 히고 자 두닉 접털 자 니콜 그로와이 두닉 접털 다시 해야 돼 두닉 접털 두닉 접털 뒤에 빛나는 예수씨 디겟 뒤에 자할매야돼 альсан хүний дундаа дэг байхгүй юу? Тэгээд түүнийг амирал дахин амилсан тэр өдөр хүртэл хамт явахын тулд жинхнээс одоо үрж байна. За тэгээд өнөөдөр онцгой а юм бэлтгэсэн үүнийгээ юу юм бэ гэвэл манай пишо а манай Монгол манай Давидсын анхны фадер болох гэж байгаа анх юусэ тикон түүнийг ингээд фадер болох тул бид нар өөрсдөө бас ингээд юма бэлтгэх хөстэй байна. Юу юу бэлтгэх юм бэ? гэхээс залбирлаар оо эсвэл жолиослоор хамт дамжиж болно. Харин үүнээс илүүтэйгээр манай хүмүүс ч хүмүүжүүлэх хөстэй, боловсруулах хөстэй гэж бодож байгаамаа. Тэгээ үнээс онцгой лекц сар болгон нэг удаа хийгэрэй гэж тушаал өгсөн. За ёо. Тэгээд үнээс манай 수민주에서 빌드기슨 사이 세트 하르스 시대 때 함트다 통학을 기슨 때 운에서 조호 인 볼럼절 아 투니 비든도 도시아슨 북주일래 함트 우레드 дахин амьсан сүр завлаантай хамтдаа оролцох тул бэлтгэх гэж үе гэж бодоод үнд та нарыг анхаарал хамтдаа сонсч гоё. Өнөөдөр 삶이 두고 아호다 일성 이스벨 가타땡이 후무스 힐 미투고 후무스 조 히슈베가바카 하링 오너들어 비나르 어리고 생 빌티게 대 야호 잠게지 보던 운다 하라드 소스노 шалтгаан нь өнөөдрийн За. За энэ сард бидний хийх танилцуулга хичээл маань хамтын тунгаглал. За манай Монгол дахь католик шашны хамтын тунгаглалын тухай байгаа. За Монгол дахь католик шашны хамтын тунгаглал. Жохон бүдэг байна уу гайгүй юу? Өдөг байна уу? Очлаарай. За энийг 2009 онд гаргасан байгаа. Манай Монгол дахь католик шашны хамтын тунгаглалд ариун сүнсээр хөтлөгдсөн Монгол дахь католик шашны нэгдэл бид гэж эхэлсэн байгаа. За энэ одоо ерөнхий бүх агуулга маань байгаа. Одоо нэг нэгээр нь бүгдээрээ үздэгэй. За хамтын тунхаглал гэж юу вэ? Энэ бол э, түрүүн хэлсэнчлэн Монгол дахь католик шашны хамтын тунхаглал. За доор нь байгаа э, суммар заасан зүйлийг харуул. Энэ Монгол дахь католик шашин маань өөрөө итгэл бишрлийн нэгдэл гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд энэ томилол маань зөвхөн нэг хувь хүнийх бишээ, бас жижиг бүлгүүдийнх биш юм гэдгийг дахин сануулж байна. За түүний дараа За би уншчихъя. Хамтын тунхаглал нь Монгол дахь католик шашны ирээдүйн зорилго, хүсэл тэмүүлэл. Бөгөөд итгэгч хүн бүрийн өдөр тутам хэрэгжүүлэх ёстой томилолт юм гэж дүгнсэн. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол дахь католик шашин маань ирээдүйд ямар байх ёстой вэ? Ямар байхыг хүсэж байгаа вэ? Яг тэр Зүйлийг илтгэхийн тулд энэ хамтын тунхаглалыг гаргаж ирсэн байна. За энийг итгэж хүм бүр маань өдөр бүр хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг харуулсан байна. За энэ хамтын тунхаглалыг хэрхэн тодорхойлсон тухай харуулж байна. Энэ дээр Монголд э, ирсэн, Монголд байгаа бүх шашин дэлгэрүүлэгчд маань Игэл Итгэгч буюу Игэл сүсэгтэн бид нарыг хэлж байна. Бид нэр хамтдаа хийсэн гэдгийг харуулж байгаа. За түүний хажууд вокал баг гэж бичсэн байгаа. 2009 оны 6 сарын 18-наас 7 сарын 1-ний хооронд энэ хүмүүс маань за түүнээс өмнө бас ирж тодорхой хэмжээний бэлтгэл хичээлүүдийг зохион байгуулсны дараа яг энэ хугацаанд тунхаглалыг гаргаж ирсэн. За зурган дээр манай Монгол дах шашин дэлгэрүүлэгч маань мишонеруудын зураг байна. За түүний та нар сайн харах юм бол зургийн цаатлын ханан дээр яг энэ тунхаглыг гаргахын тулд хүмүүс хийж исэн үйл ажиллагаа ингээд тодорхой хэмжээгээр харж болно. За оролцоод сүм гэж юу вэ? За сүм маань мэдээж сахис ханаартнууд мөн игэл Одоо эгэл сүсэгтнүүдийн маань төлөөлөгч удирдахч болсон тодорхой их хэсэг хүмүүс мөн эгэл итгэгч буюу эгэл сүсэгтнүүдээс бүрддэг гэдгийг харуулж байна. За энэ дээр дөрвөн бидний дурдсан хүмүүс маань сахил санаарнууд эгэл удирдахч эгэл итгэгчдийн маань удирдахч төлөөлөгчд мөн эгэл итгэгчд нь ямар байдлаар өөрийнхөө оролцоог харуулдаг вэ гэдгийг харуулж байна. За энэ Париж буюу сүмүүд тэгээд мөрөглийн үйл ажиллагаа мөн хөрш буюу бусад бие биендээ хандсан тэр үйл ажиллагаа байгаа. За түүний хажууд шашны үйлчлэл, литер буюу үндсэн ёслолуудаар дамжуулан мөн игэл итгэгчид маань бүлгүүдээр дамжуулан, бүлэг бүлгмүүдээр дамжуулан өөрийн оролцоог сүмд оруулдаг. За тунхаглалыг гаргахын тулд юу хийсэн бэ гэхээр мэдээж тодорхой хэмжээний зөвлөгөөнүүдийг бид нэр авсан. За Монгол дахь католик шашин маань өөрөө маш залуу шашин гэдгийг та бүхэн мэднэ. За түүний дараа урдчилсан тунхаглалыг эхлээ гаргасан. Бид нар юу юуг зорж байгаа вэ гэдгээ дахин дахин бидний үндсэн дээр түүнээсээ тодорхой зүйлсийг батлан гаргасан. За адил зураг байна. За тэгээ гарсныхаа дараа дахин тунхаглалаа бид нэр дуусгаад а түүнийг одоо баталсан тэгээд үнийгээ оролцоод сүмийнхаа төлөвлөлт төлөвлөгөөнд оруулахаар болсон. За энэ ерөнхийдөө түүлийн хамтын тунхаглал буюу алсын хараанд бидний үйл ажиллагаанд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг зүгээр тойргоор харуулсан байгаа. За Асын хараа боёо хамтын туугил маань үүрэг даалгавар мөн зориг зорилт гүйцэтгэх зөвлөх үнэлэх үйл ажиллагаа мөн анд оролцож байна. Тэнгүүдээ дахиж түүнийг үнэлж гүйцэтгэсний дараа дүгнэлт гаргаа үнэлсний дараа дахин тунхаглалаа унших хэрэгтэй, сэргээх хэрэгтэй гэдгийг харуулж байна. За энэ бол яг тухайн үед энэ маш том зураг байсан байхгүй юу? За тунхаглыг анхлан гаргасан зураг байна. За түүний хажууд тэр үйл ажиллагаанд оролцсон. За манаас өмнөөс ч гэсэн оролцсон байгаа сүм тус бүрээс. За тэр хүмүүсийн гарын үсгүүд одоо бүр сайн харагдахгүй байгаа ч гэсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр 2009 оны 6 сарын 28 гэж бичигдсэн байсан. За энэ хамтын тунхаглалын үг бүр нь Монгол этгээдчдийн хувь нэмэр оролцоог шингээсэн байдаг гэж бичсэн байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ тунхаглалын үг бүрт бидний хувь нэмэр оролцоо байгаа гэдгийг битгий мартаарай. Энэ зүгээр хин нэгэн бид нарыг тамилж байгаатай адилхан зүгээр үүрэг даалгавар мэт өгсөн зүйл биш. Бид нарийн аа өөрсдийн бүгдээрээ хамтдаа гаргасан тунхаглал байна. За Хамтын тунгалтай зориулаад бидний хийх ажлууд байна. За хамтын тунгал буюу алсын хараа нь хүрээ буюу шашны хүрээ гэлж байна. Хүрээнд нөлөөлөх ёстой. Түүний дараа үүрэг даалгавар энэ нь Париж, Хороо, Бүлгэм санаартнуудын үүрэг даалгаварт орох ёстой. Мөн дараа нь мөрөглийн өрөө гэж хэлсэн байгаа нь ерөнхийдөө энэ сүмийн мөргөл хийдэг хэсгийг хэлж байгаа. Тэгээд шашны үйлчлэл байгууллагуудад бас энэ хамтын тунгаглал маань үргэлж нөлөөлөх, оролцох ёстой. Тэгээд эцэст нь энэ нь шашны хариуцлагатны төлөвлөгөөнд тусгагддаг. За дахин хамтын тунгаглалаа бүгдээр нь харж олно. Монгол дахь католик шашны хамтын тунгаглал. Монгол дахь католик шашны. За нэг дахин анхаарах хэрэгтэй гэсэн. За ариун сүнсээр хөдлөгдсөн. Ер нь бид бүхэн итгэж хүний хувь ариун сүнсээр буюу Тэнгэр бурхныхаа хөдлөл Тэнгэр бурхандаа хөдлөгдөх ястай. Тэгээд нэгдэл бид болж шашны нэгдэл гэдгийг харуул байна. За За ерөнхийдөө гайгүй би мөр болгоныг тодорхойлон гаргасан. Гэхдээ энэ дээр тийм удахгүй учраас Тэг загнаад аваарай. За хамгийн ихний муур буюу оролцоод сүмийн төлөө. За энэ зургийг манай сүмийн итгэгч зурсан байгаа. За энэ зурган дээр ямар зураг юу байгаа вэ гэхээр хэсэг хүмүүсийг тэрэгэн дээр суулгаад хойноос урдаас нь түрээд явж байгаа хүмүүс байгаа. За түрээд юм уу урдталт нь удирдаад явж байгаа хүмүүс маань харагдаж байна фадер систрүүд байна. Дахиад санаартнууд маань байна. За ерөнхийдөө Монгол дахь католик шашны өнөөгийн байдал бол ерөнхийдөө итгэгчдийг итгэгчлийн оролцоо баг эсвэл ер нь баг гэдгийг харуулж байгаа. За энэ нь шашин буюу сүм маань игэл сүсгтнүүдийн оролцоогүйгээр арайхийн оршин тогтноо гэж. Энэ нь оршин тогтноо Эгэл итгэж байхгүй байсан ч шашин байхгүй биш. Тэдний оролцоо бага байсан ч шашин бол оршин тогтно. Гэхдээ арай ихэн оршин тогтно гэдэг. За энэ 1-р Коринт 12-ийн 12 дугаар бүлгийн 27 дугаар зүйл гарч байгаа Библийн ишлэл байна. Идүүгээ та нар Христийн бие бөгөөд тус тусдаа түүний эргтнүүд юм. Оролцоод сум бол ерөнхийдөө үүнийг л зааж байна хүн болгоны оролцоо сүмийг бий болгодог гэдэг. За Тэнгэр бурхны хайрыг гэрчлэн. Мөр байгаа. За энэ дээр ерөнхийдөө Христийн хүн бүрийн мэддэг ишлэлийг тавьсан байгаа. Иохан 3:16 Тэнгэр бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул царийн ганцгүйгээ өгсөн. Ингэж хэлдэг тийм эхний хэсэг. За эндээс мэдээж Тэнгэр бурхны хайрыг түүний хүү Есүсийг бид нэр гичлэх ёстой гэдгийг харж байна. За Монголын түүх соёлыг эрхэмлэж 3 дахь мөр байгаа. За энэ дээр цагаан сарын зураг бас наадмын зургийг тавьсан. Ерөнхийдөө Монгол хүн Монголын хувьд том баяртаа ордог, үндсэн баяртаа ордог баяруудыг ерөнхийдөө бид нар бас эрхэмлдэг гэдгийг харуулж байна. За, эв нэгдээ шодрог ёсыг бэхжүүлж. За, энд жил болгон болдог их таймны өдөр 9 сарын 21. За, энд бас манай сүм зөвхөн а одоо өөрийн сүм, өөрийн шашин, өөрийн ихтгэл бишрлийг хүндэтгэхээс гадна бусад хүмүүсийн ихтгэл бишрлийг бас хүндэтгэх үүднээс оролцдог байгаа. За залбирал ба Есүсийн сайн мэдээнд үндэслэгдэн. Бидний ерөөсөө суйрлах ёстой тэр үндэс маань залбирал болон Есүсийн сайн мэдээ гэдгийг дахин харуулж байна. За залуучууд ба гэр бүлийг дэмжиж байна. За энд зүгээр залуучуудын зургийг оруулсан байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бид нар залуучууд болон гэр бүлийг дэмжих ёстой дэмждэг гэдгийг харуулж За шашны хариуцлагын сургалтыг хөгжүүлж. За энэ манай багш нарын зуны семинар энэ зураг байгаа. Ерөнхийдөө сургагч багш нар маань бас сайн бэлтгэлдэх ёстой, тэр сургалт маань хөгжих ёстой гэдгийг харуулж байгаа. За байгалаа хамгаалж. Энэ маань хүмүүс янз бүрээр хийдэг нийгмийн янз бүрийн ажлууд зүгээр ингээд жишээгээд хог хайхгүй байх, хог түүхгүй маа гэхэд хайхгүй байх юм аа тийм. Энэ бас хувь хүний ёс зүйтэй мэдээж бас холбоотой. Гэхдээ бид нэр өөрсдөө сүмийн гишүүний хувьд үүнийг бас санах хэрэгтэй. За энэрнгээр нийгэмд үйлчилж. За нийгмийн ажлын зургуудаас тавьсан байгаа. Тэгээд энэ маань тодорхой баг. За тэгээд нэг ихтгэл бишрэлээр өөрсдийгөө зориулан ажилланаа гэж дуустдаг. За тэгээд нэг ихтгэл бишрэлээ гэх. Бид нар нэг ихтгэл бишрэлтэй шүү гэдгээ дахин санаарай гэж тодруулан харуулсан байна. За хамтын тунхаглал маань суурилсан Библийн ишлэлийн хэсэг байгаа. За түрүүн бас тодорхой хэсгүүдийг унсан. За эхний зөвхөн 12 дугаар зүйлийг уншъя. Учир нь би нэг атлаа олон эргэтэнтэй байдаг. Биеийн бүх эргэтнүүдээ эргэтнүүд нь хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог мэд Христч мөн тийм болоо. За энэ бол яг тухайн тунхаглал гарах үед зохиогдсон дуу байна. Дууны үгийг тавьсан байна. За уул нь эхний хэсгийг ядаж дуулъя гэж бодсон. Тэгээд ерөнхийдөө хамтын тунхаглалыг за би жижигэн таасан дээр принтерлсэн байгаа та нар авсан уу? Авсан уу тий? За үүнийг сайн уншаад үзээрэй. Бид нөр өөрсдөө гаргасан бид нэр өөрсдөө хэрэгжүүлэн бидний хийхийг хүссэн зорьсон тэр зүйлийнхаа тухай бичсэн мөн гаргаж ирсэн тунхаглыг дахин дахин уншиж байгаасай дахин дахин санаж байгаасай мөн тэр нь цаасны нөгөө талаар бичсэн бичсэнчлэн энэ нь игэл итгэгчдэд бас хамаатай юм шүү тэдний өдөр бидний өдөр тутам хэрэгжүүлэх ёстой тэр томилолт юм а гэдгийг бити мартаарай гэж хэлээд тэгээд энэ дууны зөвхөн эхний баадгийг дуулаад тэгээд дуусгая. Оролцоо зүмийн төлөө Тэнгэр бүхний хайрыг гэрчээ Тэнгэр дөхтөс соёл